ez da dudarik behar ezkoa dela, gauzak uh, eh, main gainean emaitea, eh? nahiz eta gauza itxusiak zikinak eta uh, izan, eh? baina behar du bakotxak bere horpegiak agarbituz, aurraren bortxaketak eta gauza biek eh, ez dira uh, onargarriak, ez bakarrik ez dira onargarriak, horren kontraen behar ez bakarrik inkesta egin, iagiteko Zon bat izan dire, iru mila bino gehiago diote, bo, e, boksatzaileak. Benan, ere zendako, utzi izan den, beste urtezan, nola bideratu dute hori, utzi dute iten, eta oai beste kontzientzia bat dugu, hau garen zimen bat bezala ikusia da,